بسم الله الرحمن الرحيم فكملنا باب ما جاء في ذبح لغير الله كتاب باب الثامن من الأربعة الذين لعنوا الأصناف الأربعة كالكاتيجوري الذين اهو اهو مجرم هو آه، هو يعني، نعم ما معنى اللعن تجحوا هذا في حق المخلوق السب او insulte ou لا هذا في آه، حق الله النصوص تتكلم حق المخلوق السب والدعاء نعم واما في حق الله اللعن هو كما ذكرت الطرد عن رحمه الله c'est permis في لعنه المعين كافر نعم السنف sinf personne en particulier il y a un khilaf والأحوط في prudence de ثم حديث طارق بن شهاب مع أننا كلنا أن الحديث فيه كلام ما معنى دخل الجنة رجل في ذباب سبب cause d'une mouche كيف لك الثاني قرب ذبابا ودخل النار ذباب شيء صغير لا قيمة له كيف صحيح مش في فرق بين الذباب والنبي آه. انما العمل بالنيات il vous rapprocher d'Allah par cet enfin, الله que آه، نعم طيب pourtant جاء في القرآن الإكراه لا يؤخذ على الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان avant celui qui a été contraint dont le cœur est rempli de foi et lui pourquoi il a été châtié malgré tout il va au feu نعم ظاهر من الحديث ان لوي الا l'a pas fait mukrahan il l'a fait avec une niya de taqarrub ila ghayri Allah cest son cœur n'était pas empli d'hymen à ce moment-là كذلك قيل لعله لم يؤذن لهم في شعرهم في شعرهم c'est pas que dans leur législation c'était pas autorisé طيب نواصل باب التاسع donc là اخذنا في باب السابق ما جاء في ذبح لغير الله le fait d'égorger pour que Allah قلنا شرك أكبر ثم جاء بشيء يت- ي- يليه وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله qu'on n'égorge pas pour Allah en un lieu qui est, où a été égorgé pour autre que lui là maintenant ما ننظر إلى الذبح بنفسه لكن انظر الى الطريقه الى المكان car ébranger euh, pour Allah c'est une ibada il y a des règles et là on va apprendre que ça ne se fait pas n'importe où هذا وغيره من العبادات قال الله تعالى لا تكن فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Dans le sens où Allah, il dit à son prophète, ne te tiens jamais debout. Un masjid qui a été fondé sur la taqwa du premier jour est plus endroit que tu te tiennes debout que ce masjid-là dans lequel tu vas être. Il s'y trouve des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Donc هذا نزلت في مسجد الدرار مسجد que des à l'époque où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait Masjid Kuba al-Medina qui est le masjid qui était bâti sur la taqwa du premier jour هذا وحتى المسجد النبوي كلاهما كذا les deux D'accord. donc c'est ce masjid là dans ce verset qui est visé dont Allah fait l'éloge et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk Razat Tabouk, le bateau de Tabouk les munafiqoun ont décidé de s'en prendre aux musulmans. فماذا فعلوا بنوا مسجدا لتفريقهم ils ont fait un masjid pour les diviser d'accord لكن حتى لا يفضحوا ماذا فعلوا ils ont fait quoi pour ne pas justement dévoiler au quoi du coup, ils se cachent. Ils ont informé le Nabi sallallahu alayhi wa ont fait un masjid pour les gens faibles, les gens malades, ou les moments où c'est difficile d'aller se rendre à Cuba. Donc ils ont, ils dit au, Nabi sallallahu viens faire salat dans ce masjid, chez nous. C'est pour montrer l'agrément et trouver la baraka. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء leur a promis de venir ثم بعد رجوعه من تابوك انزلت هذه الايه Allah l'a averti que ce masjid là là qu'ils ont fait, c'est un masjid d'arar, de nuisance, pour diviser les musulmans. Donc il a ordonné qu'ils soient détruits. Et il lui a interdit de faire la salat. Donc là, on voit le makr des gens du nifaq et yuqas alayhi ahl bid'ah, les gens de la hizbiyya, les gens de la bid'a, qui veulent diviser les rangs, les gens de la sunna, ils s'y prennent de la sorte. Ces munafiqoun, qu'est-ce qu'ils ont fait Pour avoir un tour se dissimuler, ils ont dit nous, le prophète, il va venir, il va faire la salat chez nous. Il n'y a rien dans le masjid. On l'a appelé pour qu'il vienne. Les autres font pareil. chez Atel, on l'a appelé, il va donner l'aval pour qu'on fasse ce projet-là. Il nous connaît, il fait la taskia, il va venir. Il va faire des muhadara, de douze par téléphone, et kaza, et kaza, et kaza. Donc ne pas se faire avoir par ce genre de fausses apparences. Ils vont jamais dire, ouais, on a fait ça pour vous, pour vous faire la misère. Jamais ils vont dire. Ils vont toujours trouver un makr. Donc chercher les a de gens affiliés au ilm et émouchés autour des gens, les inviter, leur dire venez, d'accord Et leur cause en réalité, c'est quoi Al-Furqa, faire la division. Donc tout masjid qui a été bâti en vue de concurrencer un autre masjid sur la sunna ou quoi, ce masjid-là, on ne doit pas y aller. Et ce masjid doit être détruit. Par exemple, tu verras, dans un quartier, tu ne feras pas de masjids ja'amir pour le jumu'ah. Pour le salawat ram, c'est. Alors tu peux. Mais là, par exemple, tu as un gros masjid, il y a le jumu'ah qui s'y fait. Et on va dire, allez, trois peu plus loin, en as un autre. On dit là, Là. Tout le monde va dans le jamia, le gros mosquée. Celui-là vous faites les salawat, mais le jumu'ah, on est tous au même endroit. Pourquoi Ça va amener à quoi À une division. À une division. Même demain, tu as un, un on dans lequel tu as des dourous ou quoi. On dit par exemple, tu vois ce mosquée qu'on a ici là Eh bien on dit qu'au bout de la rue, ils en font un autre avec des dourous. Qu'est-ce qui va se passer Ça va faire une à Akid. Même à Demmaj, depuis l'époque de Shomokbil, quand ils ont fait le masjid qui est à la Mazra'a, c'est un autre quartier loin où il y avait les gens mariés, ça faisait un petit peu loin pour aller jusqu'au Merkez, des fois ils n'avaient pas, pas, le temps, ils ont le masjid là-bas pour faire salawat. Mais après, ils devaient venir au Merkez pour le drous Il n'y a pas le shérif drous Au le tu fais des Drous au même moment que lui, dans le masjid de euh, Mazra'a, ou tel ou tel masjid là, le shir, il est là. C'est Dourous, sur euh, les siens, c'est là qu'on doit aller. D'accord Sinon, ça mène à quoi Une division. Qu'on s'en rencontre ou pas. Donc, attention au makr de ces gens-là, qui se cachent derrière les teskiyat, et derrière les Chirantel. nous connaît, Chirintel il va venir, Chirantel on est en contact avec lui, et kaza, et kaza. Shir ils en ont rien à faire. Leur but, c'est juste de tapater. Et de se cacher derrière lui. D'accord Ils ne viendront jamais directement te montrer leur vrai visage, mais ils viendront avec le macre. Donc attention aux masjid dara, les masjid des gens de la bid'a qui sont venus pour diviser les rangs, ils prennent ce jugement-là. يقول في شرح الكلمات لا تقم فيه أي لا تصلي فيه والضمير المجرور هو الها عائد على مسجد الدرار donc ne te tiens jamais debout d'accord c'est-à-dire ne fais jamais la salat de quel masjid il parle de celui que les munafiqoun ont voulu faire abadan أي ظرف لما يستقبل من الزمان بمعنى دائما abadan on emploie pour le futur et pour le mardi on emploie qu'est-ce qu'on dit ها أمانة كيف أمانة أبدا مثلا تقول لا أذهب هناك أبدا j'irai jamais là-bas et pour le moment dit j'ai jamais été comment tu vas dire قد أيوة قد الصبور نتوفى utiliser ابدا دائما طول الوقت en fait في الماضي ثقات والمستقبل ابدا ويقال كذلك امتا امتا نفس المعنى لا ابدا معنى ابدا امتا معنى ابدا اسس على التقوى اي على طاعه الله ورسوله والمراد به مسجد قباء Donc le masjid basé sur la taqwa, sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Son messager, c'est le masjid Quba. ويقال كذلك هذا هذا الوصف يطلق على المسجد masjid تقوم فيه Taqoum fihi, ay tu salli fihi. Tu fais sa salat dans ce masjid là يتطهرون اي يتنزحون من الاحداث والانجاس الحسيه والمعنويه c'est-à-dire les gens qui s'y tiennent se purifient de tout ce qui est impureté ce sont les impuretés comme ce qui touche à la salat, tahara, ou impuretés qui sont abstraites, comme ce qui touche à, au shirk, au ma'asi, au bid'a ou autre. Ah, c'est l'anjas, euh, l'manawiya. Euh, c'est un tout. D'accord Ce sont les gens pieux. Ils se purifient de toute forme d'impureté. Al-mutahhirin, ay al عن الكاذورات والنجاسات متنزهين عن عن اودار الشرك ورجسه صعب يوم revient au سون là ce ceux qui sont purifiés de cela يقول في الشرح الإجمالي ينهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي أسس أول ما أسس على المقاصد الخبيثة السيئة donc là Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète dans ce verset ou plutôt l'a interdit afin de faire la salat dans le masjid al-Darar qui était bâti sur une mauvaise niya depuis le début faire du mal ويأمرهم بالصلاة في المسجد الذي أسس أول ما أسس على طاعة الله ورسوله mais il lui ordonne de faire la salat dans le masjid qui était bâti sur la taqwa du premier jour qui est le masjid Quba dans ce, cet événement-là ثم أثنى سبحانه وتعالى على أهل هذا المسجد وذكر أنهم يحرصون على الطهارة والنظافة Donc ensuite Allah Azza wa a couvert d'éloges les gens de ce masjid, masjid Quba, qui se purifient justement des impuretés, tant abstraites que concrètes. Sawa sawa. ثم بين سبحانه أنه يحب المتطهرين من المكاذورات والنجاسات ومتنزهين عن أودار الشرك والأرجاس ensuite Allah Azza wa Jal déclare qu'il aime ceux qui se purifient justement des saletés des impuretés et également des choses qui sont liées au shirk et aux désobéissances يقول الفوائد تحريم التشجيع على الباطل qui n'est pas permis d'encourager le mal من حيث أن الله نهى نبيه أن يصلي في المسجد donc les gens du faux on ne participe pas à leur assemblée ou à leurs événements ou quoi car ça viendrait à les gens te voient et pensent que ta présence ici montre pose une testia Ici, un tel est là-bas, c'est que c'est du du khayr, sinon il n'irait pas là-bas. Il ne faut pas y aller. Al-Hajr. ثانيا وجوب إنكار المنكر يعذر أهله le fait de blâmer ce qui est répréhensible et de délaisser les gens du mal ثالثا بيان خطر المنافقين على أمة الإسلامية ووجوب الحذر منهم ce qui montre le danger des munafiqin de cette ummah et l'obligation de mettre en garde contre eux car le munafiq هو العدو الداخلي il est pire que tout le monde lui il est à l'intérieur tu attends de l'aide il te plante tu attends du renfort, il t'abandonne. Et c'est lui qui ouvre la porte de ta citadelle aux ennemis pour qu'ils rentrent. Donc il est pire que tout. Le munafiq est pire que le kafir asli. وكذلك يعلم الحق connaît la vérité. Donc les gens qui font le plus de mal à l'islam ne sont pas les kuffars, mais ce sont les, ceux qui sont affiliés à l'islam qui les aident dans cela. D'accord Ce sont eux les plus dangereux. Car le kafir ne peut rien faire lui. بإذن الله تعالى رابعا فضل مسجد قباء خامسا إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه cela affirme l'attribut de l'amour pour Allah comme cela lui convient comme cela lui sied subhanahu wa ta'ala وليس كمثله شيء mais Allah il aime et l'amour on connaît le sens de l'amour سادسا حرص الإسلام على النظافة ce qui montre que l'islam incite à la propreté. سابعا تحريم الصلاة في مسجد الضرار أو في مكانه إلى يوم القيامة qui n'est pas permis de faire la salat en masjid al-Darar où le lieu où il était bâti jusqu'au jour de la résurrection. Ce masjid-là ou un autre qui aurait été fait dans le même but. يقول مناسبة الآية للباب le rapport du verset par rapport au chapitre حيث دلت الآية أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يحصى الله فيه ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله Donc ce verset nous indique qu'il n'est pas permis de faire une obéissance à Allah dans un lieu où on désobéit à Allah. Kazalik, le fait d'égorger pour Allah dans un lieu où il est égorgé pour Allah. D'accord Faut pas mélanger, sinon ça m'amène à quoi À l'ebs. Ça va amener à la confusion pour les gens. Tu ne rentres pas dans un lieu de marsiya pour faire un ta'a. Sauf si tu es contraint, tu n'as pas le choix. Par exemple. Et dans des cas où tu es contraint, tu n'as pas le choix. Par exemple, il pleut, il y a un seul lieu qui est abrité, c'est un lieu de mal, tu veux faire la salade. La salade, t'es en voyage ou quoi. Par exemple. Chose comme ça. Sinon, à la base, là. Là, t'as fait. مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على تحريم كل ما يؤدي إلى النهايات إلى الشرك. Qu'en fait, ce verset vient pour montrer l'interdiction de tout ce qui amène au shirk. Même si on n'est pas en soi mubashara, c'est yasil ilayhi. D'accord يسمى هذا sad الذرائع sad الذرائع on ferme les portes on coupe la, la racine et la religion appelle à ça في هذا الباب وفي غيره tout ce qui amène à un péché pour le jugement de ce péché là كانت أخذنا هذه القاعدة طيب أن الوسائل لها حكم المقاصد le moyen hein, les moyens que tu emploies prennent le jugement de l'objectif à atteindre. Si c'est un mal, le moyen sera un mal, même s'il est permis de base. Donc, faire la salat à la base, le roi dit même. Eh ben, dans ce là tu ne la fais pas, tu n'as pas le droit de la faire. Même Pourquoi Car ça amène un, un grand mal. Va la faire ailleurs. يقول في الدليل الثاني عن ثابت بالضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا لبوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي قال هل كان فيها وصل من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنظرك فإنه لا وفى لنظر في معصية الله ولا فيما لم ابن آدم rawahu Abu Daoud wa Donc de là, un homme avait fait le vœu de sacrifier un chameau dans un lieu qui s'appelle Bouana. Donc il a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a faire cela Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé. Est-ce qu'en ce lieu se trouvaient des idoles de la Jélia qui étaient adorées Il a dit non. Il a dit, est-ce qu'il se trouvait des rassemblements religieux à eux, des fêtes à eux Elle a dit là, non. Alors le Nabi sallam l'a dit, alors accomplis ton vœu. Il a dit qu'il n'y a pas d'accomplissement dans un vœu qui amène à une désobéissance. Et ni dans ce que tu ne possèdes pas. Non. يقول في الشرح الكلمات النظر طيب النظر هو إلزام المكلف نفسه شيئا يتقرب به الى الله c'est que le mukallaf se pose une chose à lui-même pour se rapprocher d'Allah azza wa jall un nazar قد تكلمنا عنه في اصول ثلاثه قلنا انه عباده سنادوراسيون لكن ابتداءا حكمه الكراهه الى مكروه لماذا اقول مكروه car tu t'imposes une chose que Allah ne t'a pas demandé de faire à la base وأشد كراهة والنظر بالمقابل المقيد celui qui fait un nazar en contrepartie il dit si Allah me donne telle chose alors je ferai ça وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج منه البخيل que ce vœu ne va pas t'apporter ce que tu demandes ce qui fait c'est apparaître l'avare donc pense pas qu'en faisant un vœu tu auras plus que ce que tu demandes là mais par contre بعد ما نظرته وجب عليك الوفاء بالوفاء بهذا النظر tu dois obligatoirement te tenir d'accord sauf si c'est un ordre dans une marsiya ou alors parce que tu ne possèdes pas comme cela va venir قال ينحر اي يذبح اي sacrifier بوانا اي موضوع في اسفل مكه دون يلملم قيل هدبه وراء ينبع وينبع donc c'est un lieu en fait بوانا c'est un lieu عباد مكة وصن ما عبد من دون الله وصن سندا كذا على الله عيد المراد بالعيد هنا الاجتماع المعتاد من الاجتماعات الجاهلية s'agit là des rassemblements habituels des gens de la jahiliya avant l'islam هذا هو العيد الفات فات الفات célébration يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نظر أن يذبح إبلا إبلا في موضع يسمى ببوانة فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع أو موضع هل كان فيه وثن تعبد تعبده الجاهلية نعم أما هل كان فيه عيد لهم فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه شيء من ذلك أمر الرجل بالوفاء بنظره ثم عقب على ذلك بحكم عام لأمته إلى يوم القيامة قائلا أنه لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم donc là explique Ibn Dohak un homme a demandé a voulu a fait le vœu d'égorger un chameau donc il a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de cela est-ce qu'il avait le droit ou pas de là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé des détails sur la question où se trouve ce lieu Est-ce qu'il y avait déjà des adorations qui se faisaient auparavant dans la Jahiliya Est-ce que c'est un lieu de Eid Il a dit non. Donc là, il est autorisé à faire la chose. En l'avertissant qu'il n'y a pas de nazar dans la désobéissance à Allah Azza et également tu n'as pas à, accomplir un vœu qui amènerait à prendre de ce qui ne t'appartient pas. Par exemple, tu dis Lillahi على الله لله علي أن أصوم مثلا أو أن أذبح شات مثلا فلان إذا شفني الله من مرضي quand il dit je fais le vœu si Allah me guérit j'égorge des moutons de Foulan on dit le mouton de Foulan ne t'appartient pas tu n'as pas le droit d'accord ou un autre qui dirait مثلا si Allah me permet مثلا d'avoir une relation intime avec Foulaina, en secret, alors tu gênerais. On dit non, car avoir cette relation, c'est pas permis. Donc ce vœu, tu n'as pas à le faire. Enfin, tu n'as pas à le faire. Ou le contraire, tu dis, si Allah me permet d'avoir telle chose, alors, ce soir je fais la fête et j'invite tous mes amis au bord de l'alcool, par exemple. On va en boîte de nuit, on boit de l'alcool. Et eh ben, même si le vœu de base que tu fais, c'était censé être halal, et eh ben le wafa que tu vas faire là, il ne sera pas. Donc tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. Et là, tu fais que, kafarat al-yamin. Alors, soit tu libères un esclave, t'en as un, c'est l'obligation à faire en premier. Soit tu nourris dix pauvres ou tu les habilles. Et si tu peux pas, alors tu jeûnes trois jours. يقول الفوائد وجوب الوفاء بنظر إذا لم يكن بمعصيته أو مستحلا donc l'obligation de d'être fidèle au vœu qu'on a fait tant qu'il n'y a pas de marcia derrière ثانيا مشروعية استفسار المفتي قبل الفتوى qu'il est légiféré de demander à un mufti ou plutôt qu'il est légiféré au mufti de se renseigner plus en détail sur la question avant de faire une fatwa ثالثا تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه qui n'est pas permis de faire une adoration dans un lieu où on désobéit à Allah. C'est-à-dire un lieu qui est connu pour ça, qui est fait pour ça. D'accord Parce que dans tout lieu, des, des maras se font. Mais on parle d'un lieu khas pour ça. فهمت رابعا تحريم الوفاء بالنظر إذا كان معصية ويكفر بدل كفارة يمين comme on l'a dit il n'est pas permis de d'être fidèle au vœu qu'on a fait quand il s'agit d'une désobéissance, mais à la place, comme expiation, on fait la même chose qu'on fait pour un serment, parce qu'on a juré. Et quand tu pas ce serment, c'est les mêmes règles. خامسا عدم انعقاد النظر فيما لا يملكه ابن آدم qui n'est pas permis justement كذلك de donner dans ton vœu ce qui ne t'appartient pas comme on a expliqué tout à l'heure. C'est pas à toi. سادسا يجوز تعيين المكان أو الزمان في النظر qu'il est permis de désigner un lieu ou un temps pour ce vœu. D'accord Pour ce vœu. Comme Omar, radiallahu anhu, qui fait un vœu avant l'islam, dans la Jahiliya, sur l'artikaf, Masjid al-Haram. Et malgré cela, Nabi Sallam, il lui a dit, Afu bin Même après l'islam, ton vœu fait avant l'islam, comme il est dans le halal ou quoi, fais-le. Et il avait désigné un lieu précis qui était Al-Masjid al-Haram. Ou Al-Aqsa, je ne me rappelle plus. J'ai un doute. En tout cas, il a fait le vœu de faire un taqaf dans un masjid. Et je pense que c'est Al-Masjid al-Haram. Hein مناسبة الحديث في الباب حيث دل الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يصلى فيه ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله comme on l'a dit le hadith indique qu'il n'est pas permis de faire des actes d'obéissance dans un lieu des obéissances comme par exemple égorger pour Allah dans un lieu où on égorge pour autre que Allah مناسبة الحديث التوحيد c'est quoi le lien du hadith par rapport au tawhid le rapport حيث دل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك d'accord ce hadith indique qu'il est interdit de faire tout ce qui mène au shirk pourquoi car cet homme là s'il avait égorgé dans ce lieu les gens s'habituent dans ce lieu là à voir un sacrifice pour autre que Allah donc quand cet homme agir ils vont penser qu'il lui aussi égorge pour autre que Allah donc ça va apporter la confusion D'accord Ça apporte la confusion. Donc faire attention, là où on se trouve, avec qui on est, pour ne pas induire les gens en erreur. Car cela va encourager les gens sur la baratil. نعم مفهوم هذا الباب طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين